Eta erren bezala goa egunko goizberriko kumita grasena kastion dugu egun hon. Egun hon! Hala behaz nesken egun beritza eguna. Eh, antolatzen duzie, behaz, hainbat ikusgarriek ilan. Bena, ohitaz dezagun beritza alkartiak eh, bi urte baizik espalin bat itzan, eta hoi berriki arra hartu bat duzie. Lehen txagoni berritza kompainia eta azken urte hoietan behaz, e, eh, dantza garaikide ikusgarri eskentzen ziena. Ziek arra hartu duzie, bena beste hildo, zumbait bai, hiu hildo abiatu, zuintia hoiko ohitazten daikun? Bai, ordin uh, hiu hoik tuk uh, ikasi, bizitu eta jakatsi. Ordin eh, goela lehenak lua ordin eh, jakat, eh, ikasi parka, duk hoi jakaskuntza eta praktika egan nahi dik. jamaiten dugula, masterclassa klasa dantzai buz zabalik baizik, eta hor haste hartoz, batiak hoita hamar euh, ikas lejiten dantza, dantza kurtsu baten uh, hartzea. Geo uh, plantan ez hartan urtean zehar ez euh, dakiatzun mat uh, ikas hor din hor depende, ze talde ze behar adin, euh, eta bax. Hor din hoi egiazkiz jakaskuntza eta praktika. Eta gaizabate bai plantan eman nahi duguna, duk uh, hortan, duk eh, profesional bilakatu nahitienak eh, bai dantzan edo bai muzikan edo nahitiagu, bo guk ez tiagu deuz justo nahitiagu uh, eh, gueki hartu eta jarraiki eta bai... builtasi. Builtasi, hoi duk, Voilà. Yes, hoi sail bat, ikasi sailaren, eta beste bat bizi saila? Ordin, hoi bigirena bizitu, hoi duk koprodukzione eta produkzione maila. Ordin, din, koprodukzione hidik uh, butik buia maiten dutugula uh, eh, ikusgarrik eh, bai beste fen bateki. Adibidez topanoka, kaute balet, jaman diagu bai, jamaiten diagu siberutz, tapin tapon kompania. Voilà, holako koprodukzione plantan eman teagu. Hor jakitez badela bai dantza, bai eh, kontzertu eta bai antzerki? Bai. Denetaik, uh, egunko egunin berritza ez duk dantza baizik, duk egiazkiz uh, eh, artea ha, ahandiaiki erranen diagi. Hoik zertan laguntzen dutzie, ekoizpen edo mm, ko ekoizpen Ordin eh, adibidez uh, soz eh, lagunguen txerkatzeko, bai uh, hen ikusgarrian plantan emaiteko, ez dakiat behar balin badie gela bat, hamar mila gaizetan uh, izaiten ahalduk, bai difusionaen aldetik, uh, elkitzeen uh, atzamaiteko, eta bai arduratzeko, Gaizahanitsi zaiten ahalia gu. Nahi goe gu em, eskibatzen ja gu taldien hartin eta gu hartin, eta hamar mila gaizai zaitena ahalduk eh, koprodukzioni hortan. Eta beste zumaiten tako, ekoizpen osua jamaiten duzi butik bu? Hora, hoituk berritzako produkzioniak. Eta azken saila behaz, e, ikasi bizitun ondotik, harremanetan e, jartia jentik? Hoi duk, jakatxi ahluar, din hoi e, azken ahluar duk jugerena, eta hoi um, jarraipenin jarten gutuk amini bat, ordin stakiat talde batek nahi balin bat du ikusgarri bat sortu edo hola, uh, jiten ahaluk bizpa hiu informazioni keiteeko, bai soz laguntzeetan edo nahi balin bat du ez dakit nuren edo nuren eh, zenbakia, bai bat, ba. eta guk hola jentik eh, jarten haltea guhen artin amen bat harrimanetan. Hoi duk lana, eta berden bon badia beste lan bat dena jentik, bola, ba, limbadi galto bat um, talde baten jinazteeko edo beste kompania baten, uh, lana duk hor jentik harrimanetan jartia eta funtsin behaz hiu sail hoiek eta jamaiten duzien lan hoiek helbuia zer zunean. E, eh, a, handi batekilako eh, artia, heben builtaztia sibeun edo? Ordin builtaztia, ez dira tuxte egiazkiz bi zibeita, sibeun, hale, bai dantzan, bai, eh, bai antzerkin, bai kantoian dena, hale, bi ziduk, salbu geotarra bo, bolondrezgoa ez duk aiza, eta ebaio hartu gutuk profesional eta amaturren eh, artin, uh, ez dela oso aizalean inaitzia, ordin eh, voilà, uh, muntatu diagu elkarte hoi, uh, gaiza hoien aizazteko. Justoki, bai, bon, bi urteko baizik ez duzie, baina e, idu talde zunbait e, aizasigo abiatzen dila, jakitez, hala, zeik duziela lan administratiboa hartzen eta holako? Ordin uh, aizago ez takiat eh, behar bada bai eh, adibidez uh, gu, ene hartzen badin bat topano kataldea egia guia minibat uh, bizia kam, kambiat zikuk zen eta ez tiago administratiboki ez deuze habo egiten eta hoi erraiten ahalde iziet lana animala dela amatur uh, izanike ordin Bai, gu eta kopu kambiamen handia izan duk, eta ebai al beste zumbaitek ilan izaitia ebai ebe builtatzen dik amini bat eta ez, ez gutu justu gure hartin egoiten, beste kamini bat beste kina jematetan gutuk, bon. Egia kambiatzen dila gue lana, eta bai uh, amini bat uh, gaizak zabaltzen. Hala, eta helbuia zunean alkarrizketa hunek ilan, hala, gu ebehazale hoer hoi jakinaztia, behitak hala, apurtzez juiten dela bez, bada manea funtsin beste bide batez egiteko. Bai, geho egia lan handia dela, zenta bat jagu bi charge de produksion delako kuk uh, eh, lan inaitenak behitzen tako, eh, gehi langile bat, eh, ordin... Uh, egei eh, egunostako bojoka dela wala, sos lagunguen atzamaiteko eta bai eh, elkarte horren biziazteko. Mena egunko egunin uste diat jola eh, behar dela ai uh, gaitza aitzina junditine bai. Eta, jale, jurean dezagun neskeuneko hitz ordean aipatzez bai, berritza egun hor datekila, arrestitaik aitzina biakteritaik aitzina abiatzen duen. Bai, ordin gestitan ikastaldia dener zabalik, uh, bilaka taldiaikin, ordin hor uste jat, uh, uh, fengu, pu Dantza ikastaldia? Dantza ikastaldia, bai. Ordin seiak aitzin, ikenen duzi masterklasa eta txingilika gaztetan dantza talde bat. Geo, sortzik eta erditan ikenen duzi bilakako basaide ikusgarria eta urentzeko kompani paralel long elo chemin ikusgarria interesgarriaiki. Eta ondok, tik battle tipi bat denen hartzin, steiziet habo erraiten askizide jitia! Eta hoi koro mauleko jaialaian. Hoi duk mauleko jaialaian eta han uh, eh, beian izanen tuk uh, etxen eginik bergerak eta, eta buveta. Eta geho ikusgarri hoien ondotik ebe eh, bestaino tipi bat. Eta lekiak egunan bertan hanbeian hartzen altinak? Bai, hoiduk, ordin hobea jale haitzinetik hartzia, gai haldien ordin seiak, eh, seiak haitzin, eh, seiak eta, eta ahestiko ikastaldia entako, aski duzie mauleko sikotalat deitzia zian izena enemaiteko. Nesken egin arte? Nesken egin arte!